gatanu canke mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu itatu na gatandatu ubusa kabiri banywanyi b'ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki umwanya n'igwanyu umunywanyi wa mbere ku murongo halo oh agatelefone ntikabyoroheje halo halo Namahoro. Ni sawa. Eh, tugeze mwakiro. Mwakiro tuyaga nande. Mhm. Mm abantu nyine turafise ubuvoca twararindiriye ku mahanga bawuzana ariko ntibadushikira mm. ibiterwa biriko birapfa kubera ubu hari hageze yatutotahaza none biriko birapfa bababwiye gute none bamwe basanzwe batanga ifumbire ngo turacarindiriye nyine tugiye kubaza ahantu ku mahanga bawushira nabo bavuga ati natwe turacarindiriye eh muga nta ntabo bahaye ngo mwe namwe mubure Mhm. Amadzu angana gute? Ba? Ayo madzangana gute? Ba? ni ukuvuga ati amazu ageze ku gusaza n'amazu atandatu amazu atandatu yego none muri ko mukora iki mu gufasha abantu bafise ayo mazu yasambutse ni ukuvuga ati icyo umuntu ububasha bw'iyo ushobora gufasha oya mm. oya kabisa emwe rimaze amezi atari make kabisa ryimbaguritse wowe byunyutse kubera imitima byacu byasinzikariye ntiworaba nshyagihe mm-hmm. mbega ko bari barikoze byahereye urumva mm. barakoze agapande gatoya kuva kuri gatoya kugera kuri terezi mm-hmm. baca barabireka sinzi impamvu rero intara ya Rumonge mhm na mahoro hiyo mu Rumonge ga Elias eh saka kuvuga ibintu bijananye mhm ni uwurongoye sentare ya muhuta mm, agize iki hariho umuntu yamusiriye urubanza mhm. hanyuma turamenya neza yuko kumbure buba babifisemo inyungu bande abo nyine barongoye aho hantu mhm. hanyuma turagerageza kubimusaba ko urubanza rwosubizwa mu bahuza mhm. arabyanga rwari urubanza rwerekeye iki ni urubanza rwerekeye itongo mhm. kandi iryo tongo rikaba ririmwo imihana hafi yoba irenga cumi mhm. hanyuma kandi abo bantu bari muri ryo bakaba baranajyandikishije mu makomine muri icyo gihe kuko tuhamaze hafi nk'imyaka mirongo itatu itatu mm. irenga mm. nawe urimwo natewe ndimwo mm-hmm. rero turi ko turabimusaba ntabyumva na gatoya muba muri ko mumusaba ikiga Elias none rero ikintu turi ko turagomba gusaba mm, mumenyesha amakuru iki mm-hmm. abantu boba bazi nk'amanomero y'amatelefone y'abakurira iyo sentare ya muhuta mm. badufashe batubwirire abamurongoye mm-hmm. kugira ngo urwo rubanza rusubire mu bahuza mbega Elias wagumye uvuga urubanza urubanza none ko muvuga ngo abifisemwo inyungu agira iki yabagize iki abifitemo inyungu kuko twarabimenye ni mu miryango none yagize iki by'ukuri eh? yagize iki uwo muntu muvuga ko abifisemo inyungu yarari yararibatwaye yagize iki eee eh, ariko agomba kugira ngo aridukuremwo yishimikije iki eh, urumva ariko arondera urumva haziye umuntu agirikirira mhm. hanyuma uwo muntu agaca muri iyo sentare mm-hmm. uwo muntu kandi nyine akaba ari mu miryango yabo mm. nicyo gituma rero tugombye gutabaza umuntu wese yoba azi ko mm-hmm. hariho umuntu yoba azi ari hejuru y'iyo sentare muhuta mm. abitubwiriye kugira ngo iyo sentare isubize urwo rubanza mu bahuza none baramaze kubabwira ngo muhave kugira mubone yuko koko bari barari bakuramo twaramaze kugenda turakorana turagenda turabimusaba arabyanka reka tuzogume tubikurikirana ikindi nacyo ko biri gutyo oye nta kundi twebwe tuzogerageza kugira ngo tujye turamenye inkuru ziwe n'abo bantu batwitwariye mm. hanyuma tuzoza turabivuga ku munsi wa mbere ku munsi wa mbere uko bizoza biragenda eh, uko habonetse gishasha kugira ngo habonekemo gishasha mm. bo ibyo rero bigiye mm-hmm. ikindi kigira kabiri mm-hmm. hajya mu isoko mu ruvumera mm-hmm. kuva mu kwezi kw'indwi twuba tutarariha mutarariha ibibanza tutarariha amahera ya uberi ni ukuvuga ya mahera amwe bashira ko mashasha amwe ya meri mhm. none iyo turi ko turabaza batubwira ko bari ku meza bariko ko barabyiga mm. kandi ahandi hose baraborohereze mugabo muri iyo soko ya ruvumera byaranze Eh, mwe biciro ntibyigeze bihinduka kuva aho habereye za mbo hariho naho naho cyahindutse nticyakunda dufate nka jewe mm. ndandaza ibintu by'imburumburu iyo batatekuruye amabaro ntibikunda ko ndandaza mm-hmm. kuko imburumburu ntiziba zikibonetse mm-hmm. hariho abantu biyo ruguru muri iyare batuzanira ibintu by'amafuni ajya yaheze ajya bakoresheje yaheze iyo nabo nyine batayamanukanye bisigura yuko umuntu aguma yicaye aho nyine Elias none bagenzi bawe bo barariha oya wumva tworiha gute kandi batubwiye yuko bari ku meza kandi wumva twogenda kuriha kandi batubwira ko ikibazo cyacu kiri ku meza bariko bavyiga inyuma ya bya biciro bishasha bahinduye n'ubu muguma mubandanya musaba ko bagabanya bari babitwemereye barabitwemereye ati ko n'ahandi tubona ibyo biciro byanyu muri ko muravuga ko ari birebire mm. ati reka turi ko tubyiga none abababwira yuko bari ko barabyiga ni bande yego hariho umutegetsi yagiye arabivuga mu nama arahamagara n'abarongoye mu isoko mm. arashobora kubibabwira icyo kibazo kiri ku meza bariko baratsiga none mwishurizahe mwebwe iyo muri ko murishyuza mubaza aho bigeze mubariza he wobatange ko wumva inama yakozwe ari uko bariko barabyiga ubuye twagiye aho turahora ubu rero mu ruvumera nta muntu ariko arariha ikibanza eee eh, nitse ndabikwibaririye yewe nitwa buranguriye eriyasi mm. nitse ndabikwibaririye nuko nyene none rero itono ico dusaba nico kugira ngo turihe amahera rero mvuga muti ibiganiro ntibikorwe hama bihere tumenye iyo bijya yego yego urakoze cyane umugoroba mwiza sawa sawa mm. ibyo by'uyo ibyo by'uyo muntu uwarongo yose ntare nawe mhm. ntacyo tutazohora dukora agomba kwimura abantu imiryango cumi n'ibiri reka ngira kandi tuhamaze imyaka mirongo itatu irenga na wenyine ngira ntashobora kwimura abantu gutyo adasi icyo yisunze ngira muzohava mumenyeshwa ibikurikira ngira muzomenyeshwa ibikurikira ko nta muntu yohaguruka ngo akure abantu abimure adafite icyo ariko arakorera ko mbere reka ntange akanimero kandi hoba hariho n'abariko baranyumva mm. ni itandatu n'icyenda yego itanu na gatanu mhm. ntereye makebuko kuri sanda makebuko mu ntara ya makamba makebuko mu ntara ya gitega ya gitega nako ni sawa none hiyi makebuko uko ni sawa ariko umugabo aka telefone katarazima na ntabwo saba umukuru w'igihugu yuko yo yoraba ku bine bakebuko tugiye mu mbonerakure hava zimwe zimwe imbonerakure eh, zijya mu biturire nyabake bamwe twitorera mm. abo nuko ni giturire ibiturire babisaba hari ko habiki kugira ntituje ngaho ngo twagirize abantu tudasuburorero uburorero bufadika biba biciye mu nzira nyinshi imanza iki ibintu byinshi ntawe bidondagura nk'uko turi Pierre icyo kintu kivuze gutyo urumva ko kigoye gutorera umuti udatomoreye abantu wowe mm. uhagarara ukavuga ngo hirya no hino ngo bisata bitandukanye ngo turabone ibiturire nk'ibyo biturire uvuze muri ibyo bice baba bari basaba biturire byike yo guca yo kugira ane kubicabona hmm. ibintu byinshi rwose ntiworaba bagaca basaba abantu ngo babarihe amahera mu guca urubanza neza cyane yoha umva ariko ndakoma induru y'uko biteye isoni uya mvuze uretse kuba ubivugiye ku iradiyo hari ikindi mwakoze ibyo ni byo niboneye yego ndikumvuga eh, nturetse kubivugira uno munsi ku iradiyo imbere yaho hari icyo mwakoze hari aho mwabishikanye kugira murabe ko bitoregwa inyishu abantu mbere benshi baratinya n'ukuri n'abivuga uretse ndabona ndabivuze ngira ngo oya ntibazokurondera ko n'inzego z'igihugu zamaze ko ziravuga ati nyabona aho mubonye ikintu muze muragishikiriza kugira inyishu y'ikibazo iboneke yego cyane nizo ndikunda ndashyikiriza naho ntabwo nabanje gusaba umukuru w'igihugu ntabwo by'uko urabona ko undi amazi ubundi biragoye urabona ko ingo zitegerwa ku bana biciye mu mategeko urabona abantu bacikizanya kandi ibyo bigakorwa mukuru w'umutumba abibona nagacaca gacaca arongoye aho hantu abari ngaho n'abanyumbakumi mhm. tugasaba musitanteri mhm. ibyo bintu ko yoba abizi nuko atabizi wabaza ukumva ngo wabatware barabizi ngo twarabivuganye natanze agacupa nibyo none biba ari byo canke baba bari ko barabikura mwebwe muri ko murabaremera aba ari byo aba ari byo mwarabitohoje murabona ko ari byo Eh, wibarije mwene bo mwene byo oya ntubaze umuntu umwe gusa ubajije umuntu umwe muca muvyemeza urashyikiriwe mu mpera yacikije aha turabivuga ariko biguma byiboneketse none nk'ubu mubivuze baca bavuga gute bavuga ngo bazobitohoza tukabura iyo biherera hmm. yego nk'iyo hari abantu ku mitumba bafise amakosa bagirizwa muhora mubashengeza mwebwe abanyagihugu babana yego eh, n'ibyo rero ntibazi ko nabyo mushobora kubikora kandi bigatorerwa inyisho nimba mubona ko koko bibangamiye eh, ikibano cyiza ni giki cyobuze ko mubishikiriza ko urumva ko n'ibintu bihungabanya urugo nk'umukenyezi atanditswe urumva n'ejo ashobora kumwirukana eh, ko tuzi ko ku mitumba hari abantu batandukanye bajejwe n'ibintu bitandukanye mu gihugu ibibazo nk'ibyo mumenyere kuza murabishikiriza ubundi ni bya bituriwe nyine mm. ni bya bituriwe iyo avuze ngo jena nahaye agacupa bashefu ngo nta ngorane kure ni bya biturire muga muribaza yuko bashobora no kubabeshera kugira babikure mwebwe oya ntibababeshera ntibabeshera mm. n'ibintu biba byagaragaye mm. ego muraguma mubishikiriza indongozi ngo tube dushaka avuga ko twabishikiriza musitanteri ko ubishyikiriza aba batwara wahinduye ubuzima bwanjye isaha zibiri z'ijoro zirenze ku minota mirongo itatu n'indwi uwundi munywanyi ku murongo wa Allô? Allô? alo ngize mwaramutse mwiriwe yambu yambu n'amahoro amahoro cyane mm, tuyaga nande yagana miburo frederico ari mu kayongozi frederico mu kayongozi yego ni impore ni impore mm. hiyo havugwa make kayongozi havugwa amahoro kabisa bimeze neza mm. ni ukuvuga mm-hmm. makuru namwe mutamenye no kuvuga yuko ino ishwagara twabuze ishwagara eee mutubariza hejuru y'uko izotereza n'uko itazozubu mm. amazu ukabimenya none hejuru ho ngaho naho bababwiye gute hejuru hiyo mu kayongozi naho babishuye gute mubajije kayongozi eee eh. isanganiro ubu iri kiravuga mugabo twari twameze utayumva ntiyumva ko ari sawa kaba kaciyemo ngira n'imiyaga irabitware reka iyindi yagiye igahera radiyo buntu ntituyumva nyine eee eh, aho muzoca mubariza muri buntu naho bababwira ni ukuvuga mwocuba aribwa mukaza tukaza turumviriza amaradiyo kubera amaradiyo aradufasha byinshi ubu turiko turumva ibyo hirya no hino ubu muriko muravuga mwiriwe amahoro eee eh. muri bande ni emanuweli mu cibitoke cya rugombo emanuweli mu cibitoke n'amahoro n'amahoro turashima mm. bimeze neza hiye eh, hamwe ni byiza hari n'ibindi bicumbagira bimeze gute Eh, ibyo bicumbagira ndiko navuga murazi no ko ari mu kiyaya cy'imbo icyo nacyo tukaba ari ahantu barimo ipampa mm. urumva ubu ni mu tugera tugere mu kwa cumi na kabiri urumva ko hasigaye iminsi icumi mhm. ata amafaranga turahembwa mhm. arumva abari mw'ipampa bariko bidoga kabisa twari tuzi ko amana bazoza ku mashuri twagurishije ipampa tukaronka amafaranga turiha none ubu ntarigera aboneka murishyuza none turishyuza bakaguma batubwira ngo amafaranga azoza azoza ariko urabona amaso yaheze mu nzira mm. mwishyuza muciye he turabaza abo mu nzego uhereye kuri ba musitanteri ariko nabo bakavuga ko batubariza mugabo urumva biragoye biragoye ntari tukabwira nta nyishu baba bafise babaha muri uwo mwanya mu babajije bagomba batubwira ngo bariko barabitunganya umwanya n'umwanya byo ngo yoshika ega wosanga ari byo ko tutabahaririza twibaze ko bababwira byo umwanya ari umwanya ashobora kubashikira amafaranga ariko rero bari bakwiye kwikebuka kuko ntawoza gufata ngo arimo isitamu hari iyindi n'iyo yarimye yashoye atariga araronka amafaranga mu kurindira rero muzoba murakora iki oya nta kundi tuzoritera mugabo byasaba bikora inkongo nyabura ntihategwe irindi ayo mafaranga y'ibyo twagurishije ubwa mbere ataraboneka mm, muzoritera mu kurindira ko bashikira ego tworitera nyine kuko nta bindi biterwa ariko rero ibiganiro eh, nibyo bihambaye mubandanye muganira muza muributsanye bari bakwiye kuza barabiraba kuko nk'uwarimye ibigori cyangwa mm. akarima amatomati mm. yimbura akaronka umwimbu mu mezi ane atatu mugabe ipampa warindiriye wabaga amasuka atanu yose ribagagwa amasuka atanu mm. hama ugaca urisoroma ukaribika amezi hafi atatu hama kurigurisha ugaca umara mezi yose utarahembwa amafaranga nibaza ko bishobora kuba bifise inzira zitandukanye bicamwo hari aho rero usanga byafashe umwanya yego hama ikindi mhm. eh, n'aba bahuza basanzwe baratowe ku mitumba mhm. uri kuraca aho bakorera urumva ko eh, wumva utujambo jambo kuko muratubwira ngo tuba abamenyesha amakuru hamutari tuhababere yego barababwira ko baragiye babwira ko bazobaronsa agashiruka ukabute hmm. ariko n'ubu bararorereye amaso naho nyine ntabwo birashoboka sinzi sinzi babyata baba ni mu bahuza wewe ga Emmanuel yewe hmm. ego ego ni ukuvuga rero uri kuvuga aho uherereye urabizi neza neza cyane ndabizi kabisa ariko bari bavuze yuko hariho akantu babateguriye ni uko nyine natwe urumva ko barabitubwira ariko tukarindira amaso agahera mu nzira mm. byasaba rero ababijejwe kabisa baraye ko turakora turakora data ndabyishire ko turakora kabisa mm. ego nabo mukorana mugabo barabibona ko mukora hamangira ibyo babemereye bazobishira mu ngiro neza cyane murakoze umugoroba mwiza bwabe cyo ntawe tugeze twumva hamwe tukayumva ibice bice ugasanga turemana igitomoye ibyo ni bimwe bavuga ngo ibyuma ntibisezerana yego birashoboka mm. birashoboka mugabo munoze muratugerageza kubera twisanganiye turabikunda cyane asha ubundi turagerageza kaba ari kagoranye gusa k'ubuhinga hanyuma ikindi mhm. bagomba kuvuga kabisa twebwe ino imyuzurire irimo iraturenga kubera eh, kubera imvura kubera imvura mm. ko nko ku munsi w'ejo w'imana mm-hmm. imvura yaraguye kabisa ku mugoroba hamwe hamwe n'ahari ibiraro amazi arenga ibiraro mm. abantu barabura kumwe bajabuka mm. none rero indimo ziramaze no gutembaha yemwe yemwe turimo turashikiriza kweri mm. yemwe mu minsi tuvuga yuko boza kudufasha ariko murakora iki kugira nk'ubu mutewe n'amazi ntabononera ibintu tugikora twararengerwa ko hari imikobeko yari yaciwe umugabo yari amaze kurengerwa mm. yego mm. hanyuma ikindi giza gatatu mm-hmm. wewe ufiseho indimo wowe baracanamo urazi kuba twateragiye uduharagi ibigoti ibiki none ngaha turimo turatabaza kabisa turabona tworonka n'umuzibukiro kabisa umuntu indimo muri karere none barabarandurira imirima yego bararandura nyine imwe bararandura ahantu bacanye ibipimo bararandura n'imbuto ntazo bakora banaraba ahambere hmm. twebwe twarabuze aho twitura kuko twebwe twararabye turahomerana nyine tukaraba ku nyine nta kuri twubigira none muburaho mwitura gute mufise ababarongowe none ko batubwira ngo ni umugambi wa leta hmm. baca tubura iyo tujya n'iyo dutera tuba Eh, mugurumva nimba ari umugambi wa leta rero kizokwiga ukundi samazi none na mwebwe azobateza imbere ni amazi azo duteza imbere mugabo mm. ni uko umugambi wajya wihuta akaciye uducanira mu ndimo ibiharage byari ko biramera ibikote byarimo biranaga mm. ahantu mu mwonga hari imiceri ibyo byose bariko bararandagura batiruse uko biri kose nta bantu bazoza ngo babatware ibyo bibanza batagiye inama n'abatware kumbure inyishu izoboneka kwa Edouard Musongati aho kugira ngo ibyuma bihinyanyure muramaze ukwezi koko mutatwumva yego kweri emwe ntitwigira tubumva ariko mbwa nk'ubu nk'ubu ni sawa nta ngorane n'imwe ni ukuvuga ni ukuvuga nk'ubu kugera nka saa tatu na nusu ntidusubira kubumva eh mugabo urumva rero muratwumva nawe warumbwiye ibitari byo oya tubumvirije nko iradiyo ndayamana mugabo nk'inyuma harayaheze nk'uko zigose je ntabumva ariko ubu uriko uratwumva uhagaze he alo ahantu uri hariko haragwa imvura ariko oh, ibi bintu bisuma rero suzuma aho gatelefone kawe ntituri ko turumvikana yego none ko tutari buhagarike imvura ntawe ubizi nyene eh no kuguma twiga guhangana nihindagurika gibi yego umuntu wese akitegura oya bizogenda neza naye hazoguma hateze igihe cyose ye ashira umuntu Jamari ya gatelefone kacitse kumbure turakira umunywanyi wa nyuma Allô? Allô? Halo? Halo. Niliwe? Maholo. Ni sawa? Yego, ni ibikorwa byabereye igitega n'abantu tutamuga musene mm, wagize iki amakoraniro mm. kuko turabona ko atari umuco uriho nta muco uriho mu makoraniro ah, nta muco urimo n'ukuri kuko uruhande rumwe mhm. eh, rushobora kurekura urundi ntabwo ruhagaze urumva ni hatari